Abendua kamabik gaur rosteguna da eta hau berrio albistegia duzue berriozar erretiaren albiste emankezuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, e, Euskarazko produktuen katalogoa, e, katalogoa dagoeneko kalean da. Gura soentzako eta amasei urte bitarteko aurreta gazteentzako entzako eunka erreferentzia biltzen ditu edizio berrio honek merkatuan dauden produktuen artean, hautaketa egin eginda berritasuna, egokitasuna eta kalitatea kontuan hartuta eta zortzi ataletan sailkatuta jaso dira. Musika, liburuak, aldizkariak, filmak, hostailu eta jokoak, DVD eta informatika produktuak, komikiak eta gurasoentzako produktuak gainera produktuak etzaren gutxi goraberako prezioa ematen da eta zenbait ataletan adinaren araberako banaketa egiten da. Eta hortxe katalogoa sustatzeko zabaldu egin den kuina. Orain inoz baino eskurago dituzu euskarazko produktuak. Aurre eta gazteentzako joko, liburu, DVD, komiki edo disko baten bilabazabiltza, kontsultatu euskarazko produktuen katalogoa. Liburu denda, liburutegi eta ikastetxetan ez dezik, orain irubebikoitza.katalogoa.org helbidean topatuko dituzu. producto produktuen Eta atzo bilabesa zerbitzuko langileak eh, paro egin zuten. Bai hiri barneko autobus zerbitzuko langileak paroa egin zuten. Honekin 16, 17 eta 22 zenbakidun autobusen maiztasuna eragindurik ikusi zen langileen mobilizazioak duela aste batzuk hasi ziren hasieran paro partzelak egin zituzten atzokoa ordea erabatekoa izan zen. Atxaldean Iruñako kaleetatik barne manifestazioan bildu ziren langileak honek honetan murrezketarik gabeko konbenioa aldarrikatu zuten beste behin ere zarretako zerbitzu minimoak gehiegizkoak izan ziren tailerretako otxe garbitzaileen euneko eunekoak. Horixe Alberto Iribarrenek enpresa batzorde buruak sandakoa eta guztiarekin langileek hitzarmen kolektiboa aldarrikatzen jarraituko dute. Gazte asanbladak antolaturiko truke azoka martxan dagoeneko. Atzo bertan, ekin zioten prestaturiko truke azokari ekimen hau aste honetako larun bater arte luzatuko da. Atxaldero, gaztelekuan aurkituko ditugu gaztiak truke azokaren dinamizazioan. Antzerkizale egunaren inguruko prentzaurrekoa gaur bertan. Bai gaur goizean egingo den prentxaurrekoan jakinareziko da behingoaz, antzerkizale eguna berriozaren ospatuko dela. Bai inguruak, tailerrak, antzerkiak eta antzerkilan ibiltariak dira antzerkizale eguneko ekintzarik deigarrienak guzti honekin, abenduaren amalauean berriozar kolorez jantziko da. eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko Iragarpenak eh, garazi, gaur hotza, ez da? Gaur hotza horixe bazirudien atzo eh, peltasunerat joko zuela alaxe esaten zuen e, bueno, predikzioak edo, bai, predikzioak esango dugu, baina berriz ere hotza zuk diozun bezala eta iragarpenak alaxe dio zerua oskarbi edo dei gutxirekin egongo dela, ego osagaikoa izea ulbitzia izango dugula eta egunaren bigarren partean e, aurdu egingo dela aize hori Temperaturi dagokionez berriz ere minimoak eh, gutxi edo nahikoa jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez eta hotzarekin bat izotz txikia egingo du gaur ere. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioz erratiaren sintonian fmkuin puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.